Egunon Kati eh, Petrizan, hauai eh, aztertzen ari da elduden ikasturteko karta eta bereziki ama eskola eta lehen mailetan sartze eh, hori nola presentatzen den, nun idekitze, nun este eta hor ikusten dugu eskualerian beraz orokorki ama bi postaterdi idekitze eta ama lau postaterdi este baditeikela nun baitan. Zoin dira pundu importanteak horra gertzen direnaka? zu kopuruak emendatzen dira gukorki eta ikusten dugu ez dela postu gehiagorik emanen. Orduan biztan da, eran eh, nahi du toki batzuetan beharrak badiela eta ez da irantzunik izanen. Mm -hmm. Lehenik nahi mauzie, e, eh, ama eskoletan toki batzuetan murgilze sisteman txartu nahi dute. Orduan larre soran eta getarin ontsalak medioak okanen dituzte, baina azkainen ez. Eta azkenen dola espalditik hilu lorden ekosistema bat badutela, eta hor ez diete emaiten Ez, iru laurdeneko asegitzeko berdilen uh, postuak, baina mongiz esiste mantzartzeko ere ez. Ondoan hori bizki kaltegarria, bizko esperimentazione horiek, bizki interesgarriak dira eta normalti eski emankorak. Horro ere, uh, ikusten balmadugu nun egiten diren irekitze eta zerratze horiek, balantza eginez, kontuatzen dira, Uh, eh, eskualerakundearekin finkatuak diren atalak irekitzeko, eran nahi du kopulu minimoa beste irakasle bat ukaiteko eta beste klase bat irekitzeko, edo postu erdi baten kaiteko be finkatuak diren kopuruak edo atalak ez dira bat ere respektatuak izan. Eta hori... e, Egan nahi du, eh, gela bako txogoita bi, hori zen finkatua zena? Bai, mementuan zen ogoita bi eta ogoita bost ama eskolan elebidun xailan. Eta hori ez da bat ere respektatua izan eta leku eh, hainitzetan eh, genditzen dute mena ez dute elekitzelik. Eta baita ere elebidun ez den xailetan berdin da, eh? leku hainitzetan nahiz eta ez dute elekitzelik egiten. Bestalde ere bat ditugu klase batzu, nun uh, eh, errakasle bakar bat badute uh, mail dako, eta elebidunak eh, bilakatzen dielai klase horiek bizki zaila da. Lehen mozu egitea berklasean sortzi mail badelaik, horrez gain egitea uh, eskuaraz gehien goarekin eta elebidun ez dilean eh, bizpeiruekin ere frantzesez bermementuan. Zoin dira toki horiek? Habe badakigu eman dezagun bankan, urupelan eta horako tokietan, eh, ba, klase elebidunak dira, benen errakas, afa ez dira elebidunak. Eta elebidun ez dilean endako, be, nahi du berdan bolan egitea eskuaraz main ondara baten dako, eta bakar bat zuen dako ere bermementuan frantxez egitea. Ta hori ala ere uh, biziki zailada denen dako. Orduan hor berko litzadeke ala ere sistema zerbait obetu eta obekio pentsatu. Gero bukatzeko, horokorki emeretzi uh, eskola batzuetan, iru urte dituzten aur batzuk ez dira batek kontutan hartuak. Nen ben zu urtariretik goiti irurte egiten dutelaik, e, dute kondatzen gure kopuruetan. Naiz eta, normalki, kondatu behar zet eta RRS xaidetan. Eta emeretzi eskolan, normalki, kondatu beharko lukete eta dituzte bate kontutan hartzen. Orduan, biztan da klaseetan dira, horregiak, eta metatzen dira bestean gehinean. Aztapenean erraiten zinuen eta ikasleen kopurua emendatzen zela, bat dugu edia bat, zer hinean emendatzen da ikasleen kopurua? Hor izan da, sorpresa bat, ez duela espaldi erraiten ziguten uh, kopuak behititzen aliziela, eta iaz uh, kont bedak errandu, ala ere, uh, iaz berrogoita amar bat gehiago bat ziela, eta horten, uh, apuprez, berreun bat uh, gehiago izan beharko lituzke. Iakinez, uh, uh, eh, iru urte urtagiretik goiti egina, eginen eta egina dituztenak ez dituztela kondatuko. Orduan eran nahi du ikaslean gehiago badela ara ere. Eta horren parian orokorki ikusten dugu erakasleko purua tipitzen dela. Bai. Bon, be, mileskerra.